Одамна беше, значи неколку саботи, направивме пауза, меѓуто еве оваа сабота некако се е во знак на таа троангелска вест, поточно денеска ќе продолжиме со мојата серија за троангелската вест, поточно ќе почнеме со третата ангелска вест. Сегавате ли кај се наоѓа? И што офаќа третата ангелска вест? Знаете, ова е вест за ова наше време, за последното време, која што сведоци сме, јас борем, тоа го забележувам, верувам дека и вие, ако сте малку така побудни, ќе го забележите, ако не сте заспали, а, дека, поготово во 21. век, значи овој нов век во кој што навлегвавме, се поредко и поредко се слуша оваа вест. Зборуваме од оние кои што треба да ја говорат, а тоа е избраниот Божиот народ. Минатиот век беше поинако, 90-тите години поготово. Тука имате луѓе, мислам, еве трајче сведок на тоа дека токму од тие пораки Господ и Светиот Дух го, го привлекол. Значи, проштата на Данило и на Јован од Крмение. Меѓутоа се поредко се слушаат. Денеска, а која е причината да се запрашаме? Знаете, е, имавме во пуката страф од Бога. Ако немате страф од Бога, тоа ќе се плашите од се Да, од лавот. Од деветиот стих. Посебно овој дел се премолчува. Ние имавме и реакција минатата сабота, веднаш после пуката, во која што беше повторно скриено на израз папство. Односно папски Рим. Место папски Рим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 кои ги пазат Божите заповеди и верата во Исус. Овде во овие неколку стихови има многу што да се каже. И јас не знам, ама уште ќе влеземе во 2014 и тогаш некогаш ќе завршиме. Ова нам треба да ни се познати работи. Ова треба да го знаеме како очен наш. Ама, за жал, како што кажам, во последно време воопшто не се зборува на оваа тема и јас, како што еднаш спомнав, повеќе оваа тема и овие теми ги држам за пријатели, за луѓе кои што ќе имаат прилика да погледнат на интернет, меѓутоа не е на одмет да ние се подсетиме на Торангелската вест, која што е вест за ова последно време. Забележувате, овде имаме звер, икона на звер, ознака, Божи гнев, конечен суд, значи пресуда на и на зверот, и на сите останати, кои што се делал овој систем, така наречен Вавилон, за кој што зборувавме во предходните теми. Така да денеска ќе имаме за задача да го идентификуваме зверот. Многу лесна задача е тоа. Зато што сите оние показатели, што ќе ги видиме во Библијата, сите покажуваат само кон едно место. Че значи, полесно здравје, би рекле ние народски, да го идентификуваме зверот, да видиме кој е зверот. За кој што е, пак ќе кажам, многу се молчи во последно време. За оној звер за кој што зборувам, а еве во интереси на оние што ќе гледаат, да не го откриеме веднаш, каде е запишено во Откровение на друго место? 13 глава. Ајде да отвориме 13 глава, ќе прочитаме само првите два стиха. А јас застанав на песокот од морскиот брег и видов звер кој излегува од морето, кој имаше 10 рогови и 7 глави а на неговите рогови 10 круни и на неговите глави богохулни имења. И зверот што го видов беше како леопард, и нозите му беа како на мечка, а устата како на лав. И змејот му ја даде својата сила и својот престол и голема власт. Долно е добре. И сега интересно, овој звер е вистина зверка. Те има личи на леопард, нозите му се на мечка, а устата како на лав. Каде од овде сега треба да поидеме за да го идентификуваме, овој цвет? Кај се спомнуваат леопард? Јас немам навика вака да држам проповед, меѓутоа вие овие работи треба да ги знаете како че наш. Кај се спомнува леопард, лав, мечка? Минатата полука зборувавме за тоа. Спомнав. Данило, кој глава? Седма. Ајде да отвориме во седма глава, Данило. Во осма се јарецот, овенот. Во првата година, значи од го читаме на седма глава. Во првата година на Валтазар, вавилонскиот цар Данијел сонуваше сон. Аха. <laughs> Може погрешно некој да сватило како го прочитав. Значи во првата година на Валтазар, вавилонскиот цар, Данијел сонуваше сон Пророчки виденија во главата на постела. Скратено запише што сонувал. Ноке во видение погледнав, кога ете четири небесни ветрови го разбрануваа големото море. Четири големи чудовишти излегува од морето. Сите овие четири, налик над зверото, 13 глави, излегуваат од морето. Секој е поинакво. Првото беше како лав, а кривата му беа орловски. Доека го наблюдував, крилата му се искубаа, тоа се крена од земјата и се исправи на нозе како човек и му беше дадено човешко срце. Кога ете второто чудовиште, ете сосема поинако како мечка, исправено од едната страна, три ребра и беа в устата меѓу забите. И беше речено, стани, најади се месо. Гледав натаму и ете трето чудовиште како леопард, на грбот му беа четири птичи крилја, имаше четири глави и му беше дадена сила. Потоа во нокно видение погледнав кога ете четвртото чудовеќе, страшно, ужасно, ворено силно, имаше големи железни зави. Тоа јадеше, здрубуваше, а што ке останеше го газеше со нозете. Се разликуваше од предходните чудовишта и имаше 10 рогови. Му ги наблюдував роговите и ете меѓу ниф израсте едно мало роже и пред тоа роже се откорнаа три поранешни рога. И ете на тој рог имаше очи како човечки очи и уста што збруваше големи хули. Идентификувајќи го зверот, всушност ќе го идентификуваме овој мал рок, овој мало роже, кој што тогаш во тоа време онака срамежливо некако се појавило на главата од овој вореден звер. Затоа ќе ни послужи една од лекциите од дописната школа на воскитувачки факти, затоа што тука има на, на, на куп се сите тие информации, кои што не се потребни. Најапред да видиме што во Библијата означува звер. Ко стана збор за звер. Во истата глава, може да прочитаме подолу во 17-18 стих. Оние четири големи чудовиста се четири цара кои што се дигнаа на земјата. 17 стих долу. Или еве 20 и трети, Тој рече, четвртото чудовишто ќе биде четврто царство на земјата, различно од сите царства. Значи, чудовиште звер. Тоа е царство. И сега ќе проговориме накратко за секој од нив, меѓутоа, што е она што највеќе го интересирало Тук му она што највеќе треба и нас да не интересира, затоа што живееме во тоа време денеска. Од времето на тој звер времето на тоа мало рожи. Со голема власт, иако е мало. Од 19 стих, читаме во истата глава, тогаш посакав да ја научам вистината за четвртото чудовиште. Данијел пред се сакал да ја знае вистината за ова четврто. Воредно, чудно, ужасно, страшно. За оно што се разликуваше од сите други, беше изворено страшно, имаше железни заби и бронзени канџи, значи дополнително му објаснува го опишува и јадеш и здрубуваш и со нозете газеше што ќе останеш. И за десете рогови што беа на неговата глава, и за другиот рог што израсте доека првите три отпаднаа. За рогот што имаше очи и уста кој зборуваше големи хули и што беше поголем од другите рогови. И гледав како овој рог војува против светите, та ги надвладуваш, доека не дојде прадамнешниот кој им се кој им ја досуди правдата на светите на Свишниот и дојка не дојде време кога светите го завладеа царството. И го прочитаме 23-тиот. Четвртото чудовиште ќе биде четвртото царство на земјата, различно од сите царства, ќе ја голтне целата земја и ќе ја сгази и ќе ја здроби. А 10 дерога од ова царство ќе наст од значи од ова царство ќе настанат 10 цареви, а по нив ќе се подигне еден друг различен од оние првите и ќе обори три цара. И понатаму, тој ќе хули на Севишниот, ќе ги сотрува светите на Севишниот, ќе помислува да ги измени времењата и законот, и светите ќе бидат предадени во негови раце за едно време, за две времења и за половина време. Рековме, дзверовите се царства. Кој го означува и кој е означен преку лавот, првото царство кој што Данило, или Даниел го видел? Да, че чисто колку за информација, значи можеме да отвориме во Еремија, 17 глава Еремија, се извинувам, 50 глава, 17 стих. 50 глава Еремија. Израел беше разбркано стадо, лавовите го распрснаа. Асирскиот цар го голтна прав, а потоа Навоходоносор, Вавиловскиот цар, му ги скрши коските. Или 43-44 стиг истата глава. Вавиловскиот цар чу вест за ниф и раците му ослабнаа, го опфати мака, го фатија болки како родилка. Ете како лав, тој излегува од јорданските шумки на вечно зелени пасишта. Лавот се Вавилон. Тоа што има крилја, тоа укажува, да не читаме сега, да не бараме стихови, мора да малку да побрзаме, е дека со огромна брзина освојува. И било неверојатно силно царство. Кој е вториот? Кој е второто царство после Вавилон? Значи, тоа е мечката, која што е малку наклонета на едната страна. Зошто? Затоа што Медоперското царство било од два народи, медици и персици, кои што едните биле појаки, и тоа го гледам и во осмата глава, кај овенот со двата рога, кај што едниот бил вели, подолг. Третата зверка, или звер, леопард, кој е тоа царство? Ако не се знае, зашто ти и Миле тука сте напишале Грција? Не беше ти? Добро. Добро. Царството на Александр Македонски. Знаете дека има еден хрватски, која сме веќе ка Александр Македонски, мала дигресија, еден хрватски истражувач, го или како, не, како се векаше. А, имаше, гледавме малку од емисијата, односто целата, гледавме во археолог ли што е, а, гостува, му гостуваше на овој Кешемир Мишак, ли? не, како се викаше? Да, на емисијата на Рубо знаности на Хрватската телевизија што оди, тој тврди дека Александар Македонски бил словен, употекло, тоа што словените многу порано биле на овие простори, не онака како што ни учевме, и дека гробот некаде веројатно му се наоѓа ке едно наоѓалиште била зора близу Свети Николе. <laughs> Мене ми беше тоа посебно интересно, онака како податок. Дори насмеа на шала им реков тогаш што вечер беше и Дракче и Дејан кај мене овде во станот, реков ја оставам све, не одам за штип, одам право Свети Николе ќе копам. <laughs> Знаете што значи да се најде гробот? И тоа во... кај Свети Николе. Тоа ше чист македонец, не може да биде друго. Да, да, да, има. Добро, ворете се, тоа е значи, една дигресија само направивме, онака како интересна нова информација. Оред, што представуваат четирите глави на овој леопард? Овој леопард има четири крилја, што покажува дека Александар со многу поголема брзина, дури знаеме, сме читали историја, докаде стигнал и освоил, што се не освоил се што било и што можело да се освои за кратко време. А четирите глави покажува дека тоа негово царство за кратко време после тоа ќе се подели на четири дела, на региони, на царевите Касандар, Лисамар, Птоломеј и Селеук, како што се вели овде, и тоа е историски податок. А после тоа царство, после пропаѓањето на неговото царство, доаѓа она изворено, страшно чудовиште, звер, за кој што прочитавме и кој што посебно и нас не интересира, Данијел бил Посебно заинтересиран и за него, и за роговите, и посебно за она мало роже. Значи, пак да се вратиме во Данијел. Сочност тука сме, само што малку за момент отидавме во Еремија. Која би било, кого би представувало ово чудовиште? После царството на Александра Македонски, кој царство доја? Рим. И баш како што е опишан, железниот Рим газел се под нозе. Што би значеле овие 10 рогови? Знаете, има повеќе четири етапи од а, владењето на Рим да кажеме така, за која што за четвртата етапа веројатно нема да имаме време денеска да спомнеме, и тоа е таа таа етапа во која што или период во која што ние токму денеска живееме. Тоа е периодот и етапата после заздравувањето на раната. тоа првиот период е паганскиот Рим. Знаете дека нападите од оние вандалски племиња ќе го разнишаат Рим и ќе се подели оние 10 рогови всушност тоа го означува, значи подоба на ова царство и како што се и 10 прсти од кипот. Сега зборуваме за зверовите. Седом од тие 10 племиња, значи од 10 племиња, визоготи, англосаксонци, франки, алемани, бургунди, ломбарди, суеви, Херули, остроти и вандали, се ден денеска постоја, значи тоа се денешните европски народи, дел од нив шпанци, значи Шпанија се визуготите, англосаксонците се Англија, Франки Франција, Алемани Германија, Бургунди, Швајцарија, Ломбарди Италија, Суеви Португалија. Меѓутоа три од тие ќе бидат искорнати и кои ќе ги искорни она мало роже. Значи хирулите, остроготите и вандалите кои што не постојат, се искорнати. И сега посебен интересен овој мал рок. И од се тоа што го читавме и од додатни стихови кои што ќе ги прочитаме во Откровение 13 глава, намерно само прочитавме два стиха, доаѓаме до заклучок дека имаме овде девет јасни точки на препознавање или идентификација. Нас не интересира кој е овој звер, првиот звер од 13 глава Откровение, И, и тоа како треба да знаеме кој е зверот, затоа што оние кои што ќе го примат неговиот жик и кои што ќе му се поклонат нему и на неговата икона, тие ќе завршат таму каде што никој не сака и каде што Господ не сака да завршат. тоа, тоа ќе биде нивната конечна пресуда. И за зверот, и за лажниот пророк, но и за сите оние кои што ќе му се поклонат на зверот. Еве ги девете карактеристики. Каде се појавува малиот рок? Забележавме од текстот. Меѓу оние 10, искорнува три од нив. Значи, ако тоа, тие 10 се европските народи, тогаш овој мал рок треба да изникне да се појави тука, меѓу европските народи односно во, самиот, во самото срце на Европа. Тоа што вели дека во осмиот стих од седмата глава, значи Данило, што вели дека Поточно кога се зборува за малиот рок, имаше очи и уста. Ова се карактеристики на човек, кој што зборува, хули. Тоа значи дека за свој водач ова царство, мало царство, Мало роже всушност има човек на чело, на своје чело. Откорнува три царства. Тоа е исто карактеристика која што ја запазивме. Ќе биде поинакво поразлично од другите. Ќе направи војна, како што се вели овде, ќе ги угнетува или прогонува светите, тоа го читатме во тамо 23, 24, 25 стих од истата глава. Ја ја 21 стик и гледав како овој рок војува против светите, ги надвладуваше. Истите текстови ги ноѓаме во 17 глава Откровение, која зборувавме за Вавилон. Која е таа жена која што го јава зверот? Црвениот звер, кој што исто така има 7 глави и 10 рогови. Тоа е истиот тој звер, но која е жената? Жената во гледа, знаме дека црква. Значи, царство, власт, на кое што всушност владее црквата. Затоа и поинако во царство од сите други. Другите биле световни, но ова е религиозно. Има религиозна конотација. Да. Ке изникнува, ке изникнува од паганската Римска империја, од Четвртото царство се појава, значи од таму никаде. Потоа ќе ги гони, ќе ги гони светиите за време, времење и половина време. Ова е израз со оние 1260 години, односно денови, и три и пол месеци се спомнува на многу пати во Библијата. Тоа е едно исто значење има. Значи, за целиот тој период на негова доминација Божиот народ ќе биде гонет. И сега тој истиот треба да го наречете христијански како што го нарекле во пауката, оние кои што ја преведувале. А ги гонел христијаните, ги прочитаме податоци, ќе се подсетиме, односно на податоци кои што, од кои што глава боли, наистина. Ке зборува големи зборови против Бога, ке хули, значи, на Него. Исто во Откровение 13.5 се спомнува се спомнува слични зборови, а знаеме што е хула, Што е хула според Библијата? Зошто било видно на Исус дека хули на Бога? Затоа што тој човек се прави Бог или дека просто во греој? Човекот и целиот тој систем кој што спаја во оваа сила, всушност се оние кои што се мислат дека се Бог, се на местото на Бога, посебно, значи, владетелот, водечкиот, папата, И тој е тој кој што простува грео, има сила и мог да прости грео. И ќе помисли да ги промени времењата и законите, за тоа читавме во 7 глава 25 стих. Е сега, кој совршено ги одговара значи, на сите овие показатели, овие точки, јасни точки за препознавање или идентификација? Молам? денеска се повеќе наши браки имаат проблем. Значи, ова е толку јасно, иако јас на брзина се тоа знаеме, ние сме го вареле, оваа храна сме ја вареле со години и години, е сварена и обработена и многу добро се знае. Да. Се појавува меѓу 10 царства на Западна Европа. Дали Рим, дали папството се појавува токму меѓу овие 10 царства или народи на Западна Европа. Нормално. Рим е сред Европа. Ќе има човек за свој водач кој ќе зборува во негово име. Има. И кој е тој човек? Папата. Деној е, мислам дека беше во магазинот Тайм, повторно прогласен за човек на годината, значи папата. Овој пат Франсис, или како го кажа, Франјо. ќе искорени или откорени три царства. Токму со помош на католичките императори во тоа време, папството ќе ги искорени херулите, остроготите и вандалите, овие три племиња, кои што посебно проблеми представувале. Католичкиот император Зенон договорил примирие со остроготите во 487 година. Потоа ова резултирало со истребување на херулите во 493 година. Католичкиот император Јустинијан ќе ги уништи вандалите во 534. И со тоа е значително ќе скрши силата на остроготите во 538 година. Кој што година ние си ја земаме од, од историски факти, година кога значи, тој мал рок владе почнува со, значи има целосна власт во своји раце, владе се до 1798 година, 1260 години, цели. 538, токму таа. Ај ќе ти ја дадам лекцијата тоа. Да не губим време сега за тоа. Ке биде поинакво или поразлично од другите царства, кажавме. За разлика од овие кои што се световни, ова се појавило на сцена како верска сила и било целосно поинакво од останатите ќе направи војна и ќе ги прогонува светиите, светите. Зарем тоа, за тоа нема историски податоци. Па самиот папа, мислам Јован Павле II, ако не беше, се извинуваше јавно. Изрази жалење, или како беше, да. Добро е познат фактот дека црквата прогонувала. Павството јасно признава дека така чинело и во многу записи се потврдува истото тоа. Дури и конзервативните историчари тврде дека црквата веројатно уништила најмалку 50 милиони луѓе заради верски причини. И еве цитираме два извори овде. Дека црквата од Рим има пролеано повеќе неви на крв колку било која друга институција која постоела, некојаш постоела меѓу човештвото нема да биде порекнато од ниту еден протестант кој има доследно познавање на историјата. А, за жал, протестантите одамна забравија на историјата, па како и ние да забравяме. Полека, полека. Во историјата на Шпанската инквизиција, Иван Антонио Лоренте ги дава следните бројки само од Шпанската инквизиција. 31.912 личности биле осудени и погубени во оган. Ови се само некои бројки. 241.450 личности биле осудени на тешки казни. Значи, и ова, и овој показател одговара и укажува само на Рим и на Папсот. Ке се појави од четвртото железно царство, значи од Паганската Римска империја, што е точно и всушност неговата сила ја превземе и продолжува понатаму, еве и некои а, значи, историски извадоци од тоа, врска со тоа. Моќната католичка црква беше нешто повеќе отколку крстена Римска империја главниот град на Старата Римска империја стана главен град на Христијанската империја. Канцеларијата на Понтифекс Максимус беше продолжение, но со таа на папата. Не, продолжена со таа на папата. Значи, всушност е едноставно продолжување да таа паганска Римска империја само во едно ново руво, со нов водач, место император, папа. Сите римски елементи што варварите и рејаните ги оставија под заштита на бискупот од Рим, кој беше главна личност по исчезнувањето на императорот. Римската црква така се втурна себе си на местото на светската римска империја, на која што тоа е, всушност е еден вид на продолжување. Друга карактеристика, Божиот народ, светите ќе бидат дадени во негова рака за време, времење и половина време. Знаеме што значи ова. 1260 години, цели 1260 години, верниот Божи народ беше гонет од оваа сила. Значи, како што спомнавме, од 538 година, со откорнувањето на оној еден од трите, последниот од трите рогови, остроготите, откако значи, ја добива целосната власт и доминација, па се до 1798 година, кога што се случува? Така. Заробе, одвреден во робство, ја губи таа власт, што ја има, и оно што е интересно и што ќе биде предмет на разгледување во некоја идна прилика е што е изгубил и што ќе добие Как, што всушност значи раната, како е зададена раната, кој е мечот, што е мечот, за тоа ќе зборуваме следен пат. И како се враќа, значи, неговата доминација, може би денеска потајно, тоа е она што не мами самите нас. Знаете, неговиот настап, настапот на тој цел систем е онак, знаете, како јагне, како... Ја би рекол дека дури одговара оној опис за вториот звер во 13 глава, одговара и на првиот зборувам за ова последно време кое што живееме. Настапува како јагне, меѓутоа, ако сите ние сме адвентисти, во вистинска смисла на зборот, ако за нас зборот на Божиот пророк значи нешто, тогаш заедно ќе кажеме со сестра Елен Вајд дека Рим не се менува. Ке зборува големи зборови богохулство против всемокинот. Тоа малку го начнавме, го спомнав предходно. Тврди дека простува греови. Свештеник, човек, грешник како и секој од нас. Тврди дека е Бог. Еве некој тие тврдења. Дали свештеникот на вистина простува греови или тој само објавува дека тие се простени, прашам? Свештеникот вистински и на вистина простува греови со силата што му е дадена од Христа. Тоа се издави од, да не се од каде, меѓутоа од католички извори се тоа. Ние, во заграда папите, го држиме на земјата местото на семокниот Бог. Ова го изјавува папата Лео 13. Или, ево уште едно тврдање, папата не е само представник на Исуса Христа, туку и самиот Исус Христос, скриен под перето на плотта на телото. Ако ова не е хула, ја не знам што е хула. Папата е самиот Исус Христос. Значи, оваа точка одговара совршено. Ке помислува да ги менува времењата и законите. Колко одговара оваа точка. Во која смисла ги менува времењата? Да. Календар, па... Не само тоа, дори во известна, известна смисла можеме да кажеме дека после последните изјави дека прифаќаат теоријата на еволуција, како валидна, тоа што тука се се менува отворен. Знаете, ние обично се возбудуваме, наете, на неделниот закон, па која ќе дојде, па која... Меѓутоа, која прифаќате теорија на еволуција, то се отпаѓа. Немате вие тука ни сабота, ни ништо немате. Господ создал во милиони, милиони години создал Господ. Се руши, значи, концепцијата уште во прва глава Прва Мојсиева, самите почетни зборови Господови, која вели, беше ден и утро, односно ног и, и ден, односно и утро, ден први, ден втори, ден трети, ден четврти, ден пети, ден шести и ден седми одмори Господ по своите дела. И нормално која спомнавме веќе го спомнавме седмиот ден, исто тука една огромна промена и чепкање во Божиот закон, не само во четвртата заповед, туку знаеме дека е изфрлена Која заповед? Она која што им смета. Втората. А за сметка на таа, па десетата е поделена на два, као да да ја посакуваш жената или да посакуваш имотот на, на својот ближен е нешто друго. Значи, ова се само девет показатели и десетиот за кој што ќе зборуваме, понатаму во една следна прилика, кој што сите укажуваат прецизно и точно на Рим, на папскиот Рим, на папството. Да се посетиме на крајот во Откровение 17 глава, која што го разгледавме, барем тие почетни стихови, дека всушност тоа е тој Вавилон. Тој цел систем, кој што не спаја само во цвер, меѓутоа, еве да го видиме сличниот речник со кој што овде исто Јован не информира. И дојде еден од седомте ангели, 17 глава на Чи Откровение, <clears throat> кој ги имаа седомте чаши, проговори со мене и рече, дојде да ти ја покажам пресудата на големата блудница која седи на многу води, со која блудствуваа земните царви, а жителите на земјата се напија од виното на незиното блудствување. И ме одведе во духот, во пустината видов жена како седи на црвен звер, кој беше полн со богохулни имења, имаше седом глави и десет рогови.“ Истиот звер. Станува збор за истиот звер. А жената беше облечена во пурпурно и во црвено и украсена со злато и со скапоцени камења и со бисери, држики во својата рака златна чаша полна со гнасотија и нечистотија на земното блудство. Секјавате да зборувавме цела една тема за овие гнасотии на Вавилон. Сите оние гнасотии кои што за времето на својата доминација на оваа црква ќе бидат внесени во христијанството и кој, од кои што гнасотии денеска и од чие што вино тешко можете да ги отрезните луѓе. Ние сите сме сведоци на тоа дека многу е тешко да му посведочиш на човек во денешно време и да му кажеш што е што, што е додадено, што е паганско, што не е. Иако не, за некои работи дури самите се признаваат полека. кажаш Но, минати минатиот пат, се сеќавате, на пијан човек е неверојатно тешко да му посведочиш. Што ќе те свати пијан човек? Тој е напиен веќе од вавилонското вино. Но тоа е наша задача. Тоа е веста за ова време, кој што треба да ја однесеме до секој, секој народ, колено, нација. На Началото вели пак и беше напишено име Тајна големиот Вавилон, мајка на блудниците и на земите гнасоти. И ја видов жената како се опива со крвта на светите и со крвта на Исусовите сведоци. Ебе ги прогонствата повторам. Со малко поинаков речник. И дори ова мајка на блудниците, се сеќавате на неодамнешни изјави, нивни, повикување на православната црква и на останатите керки, буквално така ги викаат. Да се вратат, да бидат заедно, да бидат едно. Јас лично сметам дека, а тоа веќе се обистинува за нас, кои што, еве, долго време познаваме вистината, И јасни се овие работи, сепак е големо искушение ова време во кое што живееме. Екуменизмот е големо искушение, затоа што ќе ви речат утре, ќе слушнете такви аргументи, чека, па зашто ти се двоиш? Па зашто да не бидеме сите едно? Па нели Исус се молел за тоа нешто, да бидеме сите едно? едно, ама на што е едно? Во што е едно? Во Христа, во вистината. Еден е пат, вистина и живот. Не, не водат сите патишта кон спасението, туку е на друга поговорка има. Сите патишта водат во Рим, освен едниот, кој што води во спасение. Така да нека Господ не чува, нека Господ ни помогне да сватиме во кое време живееме. Ова е последно време, време токму на третата ангелска вест. Овие не се познати работи, но, читајте, еве големата борба ја подготвуваме. Книга која што, ако била за 20 век битна, за 21 век уште побитна и затоа треба се сее во огромни количини, Господ ќе ни даде и средства и начин како сето тоа да се изведи и да се дели и таа книга и материјали слични на овие, за кои што случајно или не, јас поминав една голема голгота во мојот живот, поради делење на трактати за папство. По па слава на Бога, жив сум, здрав сум. И се уште верувам во она што го вели Библијата, во кој што денеска си уверивме. Дека тој звер е кој? Папството, никој друг. Нека му е слава на Бога за откриената вистина. Амин.